islom tarixi sahobalar hayoti rijollar sirati jihodi ham vafoti bu islom biz abdulloh ibn Zubayr radhiyallohu anhu ni davrini tanlagan bu islom tarixi sahobalar hayoti rijollar sirati jihodi ham vafoti الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد الله بن زبير رضي الله عنه دقصة ندوام الترمز يمن يا شندي قلب علي بن أبي طالب عبيد الله ابن عباس بكشن والي قلب يبرد يمن يا أول يعلي بن أمية ديان كشن والي بلغاند بني أمية ديان فتنانه uyushtirishni xohlamadi. Ya'ni fitna xohlamadi xohlamadida darhol bo'shadi, lekin o'ziga tegishli bo'lgan molni olib chiqib ketdi. Yaman ahllari Ali ibn Abi Talibga Ubaydulloh ibn Abbos orqali bay'at berib, Yaman Ali ibn Abi Talibni hukmi ostiga mukammal kirdi. Undan keyin Ali ibn Abi Talib Makka ga Khalid ibn Sa'idni vali qilib yuboradi. Makka ahli birortasi qabul qilmaydi. Undan keyin Qusam ibn Abbos amakisini o'g'lini yuboradi Makka ga vali qilib, qabul qilishadi. Lekin Makkani valiligiga yuborgan Qusam ibn Abbos radhiyallohu anhu bu kishini valiligi ko'pga cho'zilmagan Makkada. Undan keyin Ali ibn Abi Talib Misrga Muhammad ibn Abi ni Abdullah ibn Sa'd ibn Abi Sarhni o'rniga vali qilib yuboradi. Abdullah ibn Abi Sarh bu kishi Umaviylardan Usmon roziyallohu anhu ning amakisini o'g'li. Misrga yetib borgandan keyinla Muhammad ibn Abi Huzayfa qatl qilinadi. Muhammad ibn Abi Huzayfa qatl qilingandan keyin orqasidan Qays ibn Sa'd ibn Ubada Sa'd ibn Ubadani o'g'li Qaysni yuboradi. Taban bu kishi sahobalarning kattalaridan, otasi ham buyuk sahobalardan bo'lganligi uchun Misr ahli bu kishini qabul qiladi, bay'at beradi. Faqatgina Misr ahllaridan ba'zi bir toifa bay'at bermaydi. Sahobalarning kattalaridan bo'lgan bularning ichida bular betaraflik qiladida chetga chiqishadi. Undan keyin Ali ibn Abi Talib Shomga Sahl ibn Hunayfni yuboradi. Agar ahli Shom bay'at berganida hamma yo'q o'z o'rniga tushib ketardi. Chunki Shomda Muaviyat Nabiy Sufyonning qo'lida 60 ming askar bor edi. Lekin voqea unday bo'lmadi. Sahl ibn Hunayf qachoniki Tabuk mintaqasiga yetganida endi jaziradan chiqar chiqmas Shom askarlari yo'lda Sahl ibn Hunayf to'xtatadi. Kimsan? Sahl ibn Hunayf. Qayoqqa ketyapsan? Shomga. Nima ish bilan? xalifa yubordi Ali ibn Abi Talib. Nima uchun? Bay'at olishligi uchun. Shunda askarlar aytdiki, agar Usmon yuborgan edi bo'lganida senga marhabo deb kutib olgan bo'lardik. Deganida Sahl ibn Hunayf sizlarga yetib kelmadimi Usmon roziyallohu anhu da qatl qilinganligi? Yetib keldi. Sizlarga yetib kelmadimi Ali ibn Abi Talib bay'at olganligi? Yetib keldi, lekin biz bay'at bermaymiz. Qayt. Sahl ibn Hunayf qaratiki, vaziyat boshqacha. Ular bay'at bermagan. bular o'zlarini fikrida mahkam darhol ortiga qaytadi. Nima uchun ahli Shom bunday qildi? Zo'r berib Sahl ibn Hunayfni qaytardi. Sababi bor. Qachonki Usmon radhiyallohu anhu qatl qilinganda Noila Usmon radhiyallohu anhu ayollari Usmon radhiyallohu anhu qonga belangan ko'ylagini, kiyimini oldi va o'zini qirqilgan, ya'ni qo'li qirqilgan edi ayoli Noilani. qirqilgan qo'lini o'sha xalifani ko'ylagiga o'radida Nu'man ibn Bashirga berdida darhol Muawiyaga bor. Aytkinki, men Muawiyani Usmon radhiyallohu anhu ni qoniga vali qildim. Ya'ni qasos oladigan kishi qilib sayladim dedi. Nu'man ibn Bashir radhiyallohu anhu kiyimni oladi, kesilgan barmoqlarini oladida Shomga keladi. Juma kunida Muaviyat ibn Abi Sufyon xutba qilib turgan vaqtida ko'ylakni, kiyimni Muaviyaga otadi. Muaviyat ibn Abi Sufyon qaysi ko'zlar bilan qaramasin, xalifani qonga belangan ko'ylagi va ichida ayolini qirqilgan barmoqlari. Ko'ylakda darhol yozadida ichidan barmoqlar to'kilgan. Insonlar bunga termilib qarab turar, Bu kiyim xalifani kiyimi, ustidagi qon xalifani qoni ekanligi, barmoqlar ayolini barmoqlari ekanligini bilgandan keyin insonlar hayajon bilan yig'lay boshlaydi. Muawiya ibn Abi Sufyan bu holatni ko'rgandan keyin har kuni Usmon roziyallohu anhu ning qonga berilgan ridolarini ilib qo'yar ekan. Insonlar ko'rib kundan kun Usmonni qatl qilgan kishilarga nisbatan nafratlari uyg'onib shu darajada bo'lganki, imkon qilsa darhol borib hamma Usmonni qatl qilgan kishilardan o'ch olsa. Har kuni rido ostiga 60 ming askar yig'ilardi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu undan keyin Usmon ibn Hunayfni Basraga vali qilib yuboradi. Usmon ibn Hunayf Basraga yetib kelgach, Ali ibn Abi Talibni xitobini insonlarga o'qib bergandan keyin insonlar ba'zilari tarqab ketadi. Ba'zilari betaraflik qilib chekiga o'tadi, ba'zilari ergashadi. Abdulloh ibn Amir Basrani oldingi valisi bay'atni rad qiladi. Basrani tark qiladida Makka taraf yo'l oladi. Abdulloh ibn Amir. Ammo Kufa bo'lsa, Kufani valisi Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu bo'lgan. abu Musa al ashari roziyallohu anhu odatda tabiatan juda ham fitnadan uzoq bo'lishlikka harakat qilar ekan shuning uchun ali ibn abi Talib tolib anhu ni xalifa bo'lganligini eshitgandan keyin usmon roziyallohu anhu qatl qilinib shunday voqealar vujudga kelganligini xabarini eshitgan zahotiyoq hali ali ibn abi Talibni valisi elchisi kelishidan oldin kufa ahlidan bay'at olib turib ali ibn abi Talibga bay'at berdi. fitnalarga yo'l ochmasligi uchun. Ali ibn Abi Talibga darhol elchi yuborgandan keyin Ali ibn Abi Talib elchini qabul qilib, elchidagi yuborilgan xatni o'qisa, qarasaki Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu Kufa ahlidan bay'at olib, to'g'ridan to'g'ri Ali ibn Abi Talibga bay'at berganlik xatini o'qilgandan keyin Ali ibn Abi Talib Abu Musa Ash'arini o'zgartirmasdan o'rnida qoldiradi. Demak, Ali ibn Abi Talibga ko'p shaharlar bay'at berdi. Yaman o'z o'rniga keldi. Makka nisbatan bay'at berdi. Misr nisbatan bay'at berdi. Kufa tamomiy Abu Musa Ash'ari radhiyallohu anhu boshchiligida bay'at berdi. Basra nisbatan bay'at bergan. Boshqa Afriqiya va Iroqni boshqa qolgan joylari Forsni mintaqalaridagi valilar nisbatan bay'at berdi. Lekin eng muhim bo'lgan katta kuchga ega bo'lgan joy Shom bay'at bermadi. Agar Shom ahli Ali ibn Abi Talibga bay'at bergan bo'lganida yer kurrasida islomga tegishli bo'lgan yerlarni tamomiy Ali ibn Abi Talib boshqargan bo'lar edi. Lekin vaziyat unday bo'lmadi. Shom eng muhim bo'lgan kuch, eng muhim bo'lgan joy bay'at bermadi. Muaviyat ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu ga Ali ibn Abi Talib maktub yo'llaydi. Maktubda Muaviyadan va ahli Shomdan bay'at so'ragan bo'ladi. Elchi bo'lib kelgan kishi javobni olishligi uchun uzoq vaqt qolib ketadi. Hattoki zikr qilinishicha 3 oy Muaviyat ibn Abi Sufyanni javobini ola olmasdan qolib ketgan. Ya'ni Zulhijjoydan Safar oyigacha elchi Ali ibn Abi Talibning elchisi Muaviyani huzurida qolgan. Muaviya biror bir javob aytmadi. Chunki Muaviya ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu juda bir hayron bo'lib qolgan kishi edi. Agar Ali ibn Abi Talibga bay'at bersa, Usmon radhiyallohu anhu da o'chini kim oladi? Axir bu kishi valiyuddam, ya'ni o'ch olishlikka vali qilingan kishi edi. Endi agar bay'at bermaydigan bo'lsa, nima qiladi? Davlatni mustaqil qilib oladimi? Shuning uchun o'ylangan holatda 3 oy qolib ketdi. Undan keyin Elchiga aytdiki, bor dedi. Ali ibn Abi Talib to'liga bor dedi. Elchi javob nima bo'ldi? Bay'at nima bo'ladi deganda javobni ortingdan yuboraman deb elchini qaytarib yuboradi. Muaviyat ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu bir oz vaqt o'tgandan keyin ikki kishini chaqiradi. Biri Banu Rawaha qabilasidan Qubaysa ismli bir kishi, ikkinchisi bo'lsa Banu Absdan bir kishi. Ikkosini chaqiradi-da Muaviya Ali ibn Abi Talibga yozilgan xatni beradi. Xat shunday shakldagi, hech kim ocha olmaydigan. Yozilgan odamdan boshqasi ochadigan bo'lsa, bu bosilgan pechat ochilib ketadi. Ikki kishini yuborib Ali ibn Abi Talibga boringlar, bu xatni beringlar. Bu kishi Madinaga yetgandan keyin kishilar ushlaydi. Kim sizlar? Elchimiz. Nima uchun? Ali ibn Abi Talibga Muaviya tarafidan yuborilgan elchilar. Qachoniki xatni ochsa, hatto min Muaviya ila Ali. Muaviyadan Aliga. Xatni avvalida ma'lum ediki, Muaviya Ali ibn Abi Talibga bay'at bermasligi. Sababi Muaviyadan Aliga deyilgan. Hech qanday Amirul Mu'minin Ali ibn Abi Talibga demaganda, balki Muaviyadan Aliga deb yozilgan. Insonlar biladi. Hattoki o'zini nomini ham Amir boshqa boshqa falondaqa falondaqa deb nomlamagan, balki Muaviya Ali ni degan kalimani zikr qilgan xolos. O'zini amir ham demagan, Ali ibn Abi Talibni xalifa ham demagan. Insonlar bildi, darhol demak Muaviya Ali ibn Abi Talibga bay'at bermagan. Bu ikki elchi Ali ibn Abi Talibni huzuriga kirgan vaqtida haligi tumar ya'ni konvert shaklida o'ralgan xatni yirtib ochishadi. Chunki xatni ustiga Muaviyat ibn Abi Sufyan radhiyallohu anhu xatm bosgan, ya'ni pechat bosgan va e, Muaviyadan Aliga deb yozgan edi. Insonlar bilgan buni, lekin Ali ibn Abi Talibni huzurigacha olib keladi. Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu qachoniki bularni yo'liqqandan keyin masjiddan darhol haligi konvert shaklidagi xatni ochadi. Xatni ochsa, xatni ichida biror narsa yozilmagan. Shundan keyin Ali ibn Abi Talib ulardan so'raydi, nimaga yozilmadi? Shunda haligi elchilar aytadiki, bizga omonlik bersiz aytamiz. Omonlik beramiz. Shunda haligi elchilar aytdiki, chunki Muaviya ibn Abi Sufyan bularga nima deyishligini ham vasiyat qilib yuborgan edi. Qachonki omonlik olgandan keyin haligi ikkovlari atrofida xavorijlar fitnani boshliqlari ham bor, to'plangan. Omonlikni olgandan keyin so'zlay boshlaydi. Biz ortimizda 60 ming qilichli, ya'ni qurollangan kishini tark qildik. Ya'ni qo'yib keldik. Bularni faqat maqsadlari atrofingizdagi turgan, ya'ni siz bilan bilga bo'lgan xavorij fitnachilarni o'ldirishlik. Shuni vasiyat qilgan deb Ali ibn Abi Talibga elchilar aytadi. 60 ming qurollangan kishi har kuni xalifani qonga bo'yalgan ko'ylagidan shajoatlanib qilichni yalang'ochlab tayyor holatda turishdi dedi. Shundan keyin Ali ibn Abi Talib haligi elchilarga aytadiki, mendan qasos olasizlar. Chunki elchilar aytdiki, siz bilan birga bo'lib olgan fitnachilarning boshliqlari yoki bo'lsam fitnachilar qatl qilinishligi kerak deb aytgandan keyin Ali ibn Abi Talib mendan o'ch oladimi Muaviya? Ya'ni Usmonni o'chini mendan oladimi? Go'yoki elchilarning gapidan Ali ibn Abi Talib fitnachilar bilan birga til biriktirib olib, bularni qatl qilmayapti degan tushunchaga keladi. Va shu tushuncha bilan Ali ibn Abi Talib hayqirgancha, "Ey Allohim, men Usmonni qatl qilgan kishilardan bariman va bezorman" dedi. "Men qo'lim yo'q Usmonni qatlida" deb turib, qattiq qichqirgan holatda haligi atrofida yig'ilgan fitnachilarning boshlig'i xavorijlarga qattiq xitob qiladi. So'ngra Ali ibn Abi Talib aytadiki, Allohga qasamki, Usmonni qatl qilgan kishilar qutulib qoldi. Ya'ni o'zlarini omonda qilib oldi. Nima uchun? Qachoniki biz ixtilof qilar ekanmiz, Muaviya ham meni dushman ko'radigan bo'lsa, Talha ham Zubayr ham meni dushman ko'radigan bo'lsa, bu fitnachilar Usmonni qatl qilgan kishilar qanday o'ch olinsin bularda. Shunday gapni aytadi. Qachoniki Banu Abs qabilasidan kelgan elchi Muaviyani huzuridan chiqib qichqira boshlaydi. Usmonni qatl qilgan kishilarni Alloh qatl qilsin deb juda bor tovushi bilan baqiradi. Darhol atrofiga xavorijlar, fitnachilar yig'ilib, itni huzuridan kelgan itni qatl qilinglar dedi. Lekin elchi bu omonlik olgan. Shunday bo'lishiga qaramasdan buni qatil qilinglar dedi. Shunda haligi Banu Absdan kelgan elchi darhol baqiradiki, Banu Abs, ya'ni qabilasiga baqirib himoya qilinglar dedi. Darhol qabilasi buni himoya qilishga o'tgandan keyin xavorijlar, fitnachilar bundan chetlanadi. Undan keyin yana baqira boshlaydiki, ortimda shunday qurollangan kishilarni qo'yib keldim, sizlarni qatl qilib yuboradi. 4000 kishi borki, ular otliqlar bo'lsin, suvoriylar bo'lsin. Naq kallaylarni oladi degan so'zlar bilan bularni qo'rqita boshlaydi. Qachoniki bu so'zni eshitgandan keyin ahli fitna xavfsirab qoladi. Shundan keyin fitna ahllari chetlanishlikni maslahat qiladi. Ashtarun nuhi bularning kattalaridan hisoblangan kishi darhol aytadida keraklar qilayotgan ishlarimizdan chetga chiqib olamiz. Ya'ni betaraf bo'lib olamiz. Va atrofimizni qo'rg'on qilib olib, o'zimizni himoya qilishga o'tamiz dedi. Shunda Saba Yahudi aytadiki, juda ham yomon fikr bu. Men bu fikringga qarshiman. Lekin eng to'g'ri fikr, eng to'g'ri yo'l birdan bir yo'li Aliyni askarlariga aralashib ketamiz. Kelgan Muaviya tarafdan kelgan askarlar Ali ibn Abi Talib bilan qo'shib o'ldirsa o'ldiradi bizni. Ya'ni o'ldirsa bizni Ali bilan o'ldirsin. Deydida o'sha fikrga to'xtalib Ali ibn Abi Talibni askariga qo'shilib ketishadi. Tanhat ibn Ubaydillah va Zubayr ibn Awam shu payt Shom taraf yo'l oladi. Ya'ni Muaviya tarafga. Chunki Muaviya ibn Abi Sufyan o'ch olaman deb turibdi darhol Ali ibn Abi Talib bo'lsa bosqichma-bosqich qilishlikni xohladi. Abdulloh ibn Umar shu vaqtda mutlaq Ali ibn Abi Talibga bay'atan bermagan edi va fitnadan yiroq bo'lib, uzlat qilib betaraflik qilgan edi. Mutlaq aloqasi yo'q bo'lgan edi. Abdulloh ibn Umar ham Madinadan chiqib ketishligini xohlayapti, lekin Ali ibn Abi Talib buni qaytarishligidan qo'rqib turibdi. Chiqma desa, to'g'ri bay'at bermagan, lekin qo'rqyapti ekan Ali ibn Abi Talib buni man qilishlikdan. Va shu bilan birgalikda Aliga bildirmasdan chiqib ketishlikdan ham xohlamayapti. Shuning uchun tun bo'lgan vaqtida Ummu Kulsumni oldiga keladi. Ummu Kulsum bu Umar ibn al-Xattobni oilasi bo'ladi Ali ibn Abi Talibning qizlari. Abdulloh ibn Umar Umar ibn Xattobning oilasini oldiga keladi. Toban onasi emas, lekin Umar ibn Xattobning oilasi. Oldiga keladida men Makkaga ketmoqchiman. Aliga buni xabar berib qo'ying dedi-da, sahar bo'lgan vaqtida Abdulloh ibn Umar Madinada yo'q edi. Abdulloh ibn Umarni Makkaga ketganligi haqida Aliga xabar kelganda Ali ibn Abi Talib aytdiki, bu xabar Talhanikidan ham, Zubayrnikidan ham o'tib tushdi, og'ir bo'lgan xabar bo'ldi dedi. Chunki Abdullah ibn Umar Madinada quloq osiladigan kishilardan edi. Bu ham chetlanib o'zini chetga olib Makkaga yo'l olganligi Ali ibn Abi Talibga og'ir botdi. Darhol undan keyin Ali ibn Abi Talib kichkinagina bir sariya tashkil qiladida Shom yo'llariga yuboradi. Darhol Abdulloh ibn Umarni tutib kelishlik uchun. Yo'lini to'slik uchun. Chunki Abdulloh ibn Umar yo'q bo'lishligi bilan noq Ali ibn Abi Talibga va boshqa sahobalarga hayol keldiki, Abdulloh ibn Umar Shomga boradida bay'at oladi, xilofat endi Shomga o'tib ketadi. Ali ibn Abi Talib qo'rqgan narsa ummat ikkiga bo'linib, natijada bundan ham kattaroq bo'lgan bir fitna vujudga kelishidan qo'rqan edi. Bu voqeani eshitgan Ummu Kulsum hali Ali ibn Abi Talibga xabar bermagan edi. Ali ibn Abi Talib Sariya yuborganligini eshitgandan keyin darhol Ali ibn Abi Talibga aytadiki, otajon Abdulloh ibn Umardan umuman xavotirlanmang. Siz bilan fikri qanaqa qarshi bo'lsa ham juda ishonchli odam dedi. Ya'ni Ummu Kulsum aytadiki, Bundan hijolat bo'lmangda Abdulloh ibn Umar ishonchli odam bu kishi Shomga emas, balki uzlat qilishlik uchun Makkaga yo'l oldi. Oysha radhiyallohu anha bu vaqtda Madinani tark qilib Usmon radhiyallohu anhu qatl qilinishidan oldin haj safariga yo'l olgan edi. Makkada Oysha radhiyallohu anha haj safarini qilib har Madinadan kelgan xabarni bilishlik uchun sufr degan yerga chiqib xabar kutib olardi. Xabar yetib keldiki, Usmon radhiyallohu anhu qatl qilindi. Aytdiki, la havla va la quvvata illa billah. Oz fursat o'tgandan keyin yana xabar keldiki, Ali radhiyallohu anhu ga bay'at berildi. Va bay'atda Zubayr, Talha, Sa'd, Abdullah ibn Umar bular bay'atga ishtirok etmadi. Talha bilan Zubayr majbur bo'lgan holatda bay'at berdi qolganlar Sa'd ibn Abi Waqqas, Abdullah ibn Umar bular bay'at bermadi dedi. Aisha radhiyallohu anha holatni bildiki, demak Aliga bu kishilar tomonidan bay'at berilmagan ekan, ish o'rniga tushmagan hali. Ali radhiyallohu anhu na huzurida kuchlar yo'qki, ularni bataraf qilgan dedi-da Ka'batullohga bordi. Ka'batullohga borib Hijr Ismoil degan joy o'sha Ka'ba tullohni yon tarafida qaws shaklida bir joy bor. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni davridan undan oldingi davrdan beri qolgan o'sha yer poydevorda o'sha yerga halol puldan topilgan mablag' yo'q bo'lganligi uchun qurilmay qolgan. Bu ham Ka'bani ichidan hisoblanadi. Tawaf qilguvchilar o'shani tashqarisidan aylanishadi ichidan emas balki tashqarisidan aylanadi o'sha hijr ismoil deyiladi oysha roziyallohu anhu o'sha yerga borib sitor ya'ni parda tutib biror bir odam biror bir savol so'ramoqchi bo'lsa parda orqasidan xuddi alloh subhanahu va taolo buyurganidek savol so'rardi o'sha yerga chodira o'rnatdida insonlarga da'vat qila boshladi oysha roziyallohu anhoni tovushlari juda baland jahriy tovushlardan bo'lgan Alloh subhanahu va taologa ham sano aytib, Rasul sollallamga salovat aytgandan keyin Madinada yig'ilgan ahli g'avvolar, ya'ni fitna ahllari Misr, Kufa, Basra dan kelgan va Arabiylardan tashkil topgan va Madinadagi qullardan, ya'ni nafsi pulga o'ch bo'lgan kishilardan tashkil topgan kishilar bo'ldi. Shular yig'ilib Usmonga qarshi chiqishdi va Usmonni arzimagan narsada ayiblashdi. Usmon hali barkamol yoshga yetmagan kishilarni, yoshlarni shaharlarga vali qilganligi haqida ayiplashdi. Usmon radhiyallohu anhu bularning gapiga kirib shaharlardagi valilarni almashtirdi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Usoma ibn Zaydni Usmon radhiyallohu anhu dan oldin Rasululloh o'zlari yosh bo'lishiga qaramasdan vali qilgan edi. Undan keyin ahli fitna Usmonga hujjat topolmagandan keyin yana jamlanishdida Usmonni endi qatl qilishligicha o'tdi. Allohga qasam ichib aytamanki, yer yuzi mana bunday g'alamus kishilardan to'la bo'lsa ham Usmonni bir barmog'iga arzimaydigan kishilar dedi. Bir necha ishlarni zikr qildi va Oysha radhiyallohu anhoning xutbasini xulosasi hammamiz bir yoqadan bosh chiqargan holatda jamlanib ahli fitnani bartaraf qilib ularni Usmonni o'chini olaylik dedi. Ya'ni Makkada bo'lgan xutba shundan iborat bo'ldi. Shu payt Abdulloh ibn Amir Basrani valisi bo'lgan. Bu Usmon radhiyallohu anhu tarafdan qo'yilgan Abdulloh ibn Amir Makkaga kelgan edi. Darhol o'rnidan turdida men birinchi bo'lib bay'at berib shu ishga tashabbus qiladigan kishilardanman deb o'rnidan turdi. Undan keyin Talha Zubayr o'rnidan turdida biz ham bu ishga barobar kirishamiz ahli fitnalarni bartaraf qilamiz deb turdi insonlar ham bu yerda ko'pdan ko'p jamlanishdilar Qosim ibn abbas bu kishi ali ibn abi tomonidan tarafidan ga vali qilib qo'yilgan edi usmon roziyallohu anhu qatl qilingandan keyin Qosim holatni ko'rdida hamma kishilar oysha roziyallohu ga ergashib ketdi demak makka qo'ldan chiqdi dedida de, darhol Ali ibn Abi Talibni oldiga qaytib Madinaga ketdi. Ya'li ibn Umayya Yamanda valisi Usmon radhiyallohu anhu davridagi vali bu ham bo'shagan edi, lekin Baytul Molni olib Makka ga Yamanni tashlab kelgan edi. Asha radhiyallohu anha va u kishini atrofiga yig'ilgan kishilar hamjihatlik bilan endi Madinaga jang qilamiz, Madinadagi ahli fitnani bartaraf qilamiz deb yig'ilib turgan edi, lekin unga mol kerak edi. Ya'li ibn Umayya Yaman moli bilan keldida qarasa hamma yo'q muhayyo o'zi reja qilgandek holatni ko'rdida bu mol Usmonni davrida to'plagan mol, Baytul mol. Usmon uchun ishlatilishlik eng afzal ish dedida olib kelgan molni Oysha radhiyallohu anha ga topshirdi va u kishiga ergashgan kishilarga. Molni hajmi ham juda katta edi. 600 ta tuya va 600 ming dirham pulidir. Juda katta pul miqdori. Makka da 1000 kishi atrofida odam yig'ilgan edi. Undan keyin mol tayyor, jihozlangan, hamma yo'q. Safar taraddudi komil bo'lgandan keyin qayerga borishlik to'g'risida maslahatlashadi. To'g'ri Madinaga boramizmi? maslahat qilishdida Madinaga bora olmaymiz. Madinaga borsak, Ali ibn Abi Talib bilan o'rtamizda yana to'qnashuv vujudga kelishligi mumkin. Bo'lmasam Shomga boramiz Muaviya ibn Abi Sufyan. Yana maslahat qilishdida Muaviya ibn Abi Sufyan endi o'zini mintaqasini bo'lib alohida bo'lib oldi. U yer ham biz uchun munosib joy emas. deb maslahat qilishib turgan bir vaqtda Abdulloh ibn Amir avvalgi Basra valisi turdida Basraga boringlar. Meni u yerda tobiylarim bor. Yetarli men sizlarga odam yig'ib beraman. Shundan keyin hamma kishini Talhani Zubayrni, Abdullah ibn Amirni o'zini, Ya'li ibn Umayya, Aisha radhiyallohu anha hammasini baravariga fikra Basraga yo'l oladi. Bularni maqsadi nima edi? Maqsadi hamma shaharlardagi askarlarni yig'ib bitta quvvat bo'lib turib Madinadagi qo'zg'alonchilarni urib, haydab chiqarib yoki qatl qilishlik maqsadida edi. Lekin bu 1000 kishidan iborat bo'lgan to'plam qachoniki bular Basraga yo'l olgandan keyin odamlar qulog'iga yetib bordida Oysha radhiyallohu anha Zubayr Talha bir askar yiqqan. Usmon roziyallohu anhuni qasosini olishlik uchun degan xabar insonlarning quloqiga yetib borgan vaqtida o'ch olishlik maqsadida turgan alamzada kishilarni ko'plari yig'ildi. Shunday qilib Masraga yetkinga qadar yo'lda 3000 kishiga aylangan edi. Usmon roziyallohu anhu qatl qilinishidan oldin Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oilalarini hammasi Makka ga chiqib ketsin degan edi. Hammasi chiqib ketgan edi. Oysha radhiyallohu anha Makkada turib askar yiqqan vaqtida Ummul Mu'mininlarning hammasi bu askar safiga qo'shilgan edi. Qachoniki azmu qarorlari Madinaga emas, balki Basraga o'zgartirilgandan keyin Ummul Mu'mininlarning hammasi bormaymiz Basraga. Biz Madinaga borishlik uchun Madinaga deb harakat qiluvdinglar qo'shilgan edik. Endi bizni joyimiz Madinada. Madinaga qaytamiz. dedi de, ichidan bitta Hafsa radhiyallohu anha Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu ning qizlari, bu ham ummul mu'mininlardan hisoblanadi. Bu kishi men Oyishani fikridaman, dedida Oyisha radhiyallohu anha bilan birga qoldi. Abdullah ibn Umar ibn al-Xattobga bu xabar yetib bordi. Singlisi Hafsa Oyisha radhiyallohu anha ning askari bilan birga yo'l olganligi haqida yetib borganida Abdullah ibn Umar Makka ga kelganida, esingizda bo'lsa. Darhol askarni ortidan yo'lga tushdida yetib bordi. Hafsaga aytdiki, qaytdi. Chunki Hafsani valisi Abdullah ibn Umar edi. Rasul sollallohu alayhi vasallam vafot qilganidan keyin Umar ibn al-Xattob Hafsani valisi, ya'ni otasi edi. Endi otasi shahid bo'lgandan keyin Umar ibn al-Xattob endi akasi Abdullah ibn Umar vali bo'lgan. Bunga endi itoat qilishlik kerak. lekin birga ketishlikka juda iltimos qilib so'randi. Lekin Abdulloh ibn Umar qayt, fitnaga aralashma dedi. Darhol Hafsa radhiyallohu anha Oysha radhiyallohu anhaga maktub yo'llab, meni akam man qildi siz bilan birga chiqishligimdan deganida Oysha radhiyallohu anha javob yo'lladiki, "Yaghfirullohu lahu." Alloh taolo Abdullohni kechirsin. Dedida boshqa gap gapirmadi. Ya'ni mayli, qaysiz qayting Abdullohning gapiga kiring degan bir ma'noda so'z aytib. Bular yo'l olishda Hafsa radhiyallohu anha ortiga qaytdi. Bir necha masofa yurgandan keyin namoz vaqti bo'ladi. Namoz vaqti bo'lgandan keyin endi insonlar saf olishadi namoz o'qishga. Endi amir imom bo'lishi kerak. Lekin bu to'plamni boshqarayotgan Aisha radhiyallohu anha, Aisha radhiyallohu ning tashabbusi bilan yig'ilgan Basraga qarab ketilyapti. amir bo'lgan kishi imom bo'lishi kerak. Endi Oysha roziyallohu anha ayol kishi imomlikka yaramaydi. Kim endi imomlikka o'tadi? Insonlar saf ol bo'lgandan keyin safni oldiga kim chiqishligi to'g'risidan tortishib qolishadi. Abdulloh ibn Zubayr aytadiki, otam Zubayr imom bo'ladi deydi. Muhammad ibn Abi Talha aytadiki, yo'q, balki Talha otam chiqadi deydi. Shunaqa bo'lib tortishib qolinadi. Shundan keyin Zubayr ibn Avvam bilan Talha ibn Ubaydillah biz chiqmaymiz, balki buni Oyisha radhiyallohu anha dan borib so'raylar. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijollar sirati, jihodi ham vafoti. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti, rijollar sirati, jihodi ham vafoti unda bor qayg'u ham bordir shodlik quvonch ham tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar ham unda bor qayg'u ham bordir shodlik quvonch ham tinglang bu ko'zlarda bir kulgi bir bo'lar ham bu islom tarixi sahobalar hayoti rijonlar sirati jihodi ham vafoti bu islom tarixi sahobalar hayoti rijonlar sirati jihodi ham vafoti olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib olamga tavhidni yoyganlar zahmat chekib islomiy hayotni qurganlar qonlar to'kib bu islom tarixi sahobalar ertalabki eshittirishlarimiz mana shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun tashakkur Alloh subhanahu va taoladan ushbu kuningiz uchun barakotlar berishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Bu islom tarixi, sahobalar hayoti vijdonlar siyrati jihodi ham vafoti